بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد محترم سلمان اللهم Allah'ın selamıyla hamdolsun وعلى آله şekil cümleyi təqvalı olmağa, Allahdan qoşmağa sizi çağıram. Elhamdülillah, Allah'a şükürlər olsun ki, bir neçə gün ərzində qısa da olsa, lakin inşallah faydalı məlumatlar əldə etdik. Xüsusən də tövhid barəsində Allaha iman, mələklərə və kitablara iman. Bugün inşallah Allahın seçdiyi peyğəmbərlərə və elçilərə iman barəsindədir mövzumuz. Bu da davam edəcək yəqin ki, bir üç bölsün. Allah subhanətə alə müminlər haqqında deyir ki, Kullun əmənə billəhi və mələikətihi və qudubihi və rasulih. Onların hamısı Allaha, onun mələklərinə, kitablara və elçilərə iman gətirdi. Və dedilər ki, lən fərriqu beynə əhədi min rusuli. O elçilərin arasında heç bir fərq qoymuruq. Hamısına iman gətiririk. Bəziləri elə zənn edir ki, biz Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmi onlardan daha fəzilətli hesab etməklə onlara fərq qoyuruq. Bu fərq qoymaq deyil. Onları birini digərindən Allah subhanahu aleyhi özü fəzilətli etdi. Bəqərə surəsi 253-cü ayədə deyir ki, Tülkə rusulü fəddəlnə ba'dəhum ələbad O elçilər ki, onların birini digərindən fəzilətli etdik. İsra surəsi 55-ci ayədə də deyir ki, وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْدَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْدٍ Peyğəmbərlərin birini digərindən üstün etdik. Baxın, bir ayədə Bəqərə 253-də elçilərin birini digərindən fəzilətli etdik. Buyur. İsra surəsi 55-ci ayədə də Peyğəmbərlərin birini digərinə fəzilətli etdik. İmkan vermir ki, kimsə qalxıb desin ki, siz ədalətsizlik edirsiniz və ya Peyğəmbəri həddindən artıq şişirdirsiniz. O bədbəxt fikirləşmir ki, şişirtməklə fəzilət arasında fərq var. Şişirtmək o deməkdir ki, səni Allah dərəcəsində tapdırırsan. Necə ki, nəsranilər İsa'nı yahudilər də üzəri şişirtdilər səfa elələri, Peyğəmbərlərin üzərində məsidlər bina etdilər, onlardan yardım istədilər və s. Allaha şərik qoşdular. Amma Rasulullah s.a.v. Allah özü bütün Peyğəmbərlərdən fəzilətli edir. Bu barədə indi deyəcəm. Ümumiyyətlə, Quran-ı kərimdə 25 Peyğəmbər və elçinin adı bizə məlumdur. Üçü barəsində isə alimlər ixtilaf edir. Onlar Peyğəmbər deyil. Zülqarni, Loğman, bir də Üzeyir. Bu üçü Peyğəmbər deyil. Yerdə qalan hamısı Peyğəmbər və elçilərdir. Onlardan 25-inin adı, e, 18-inin adı, yalnız 18-inin adı Tənam surəsi 83-cü ayədən 86-cı ayəyə qədər 18-nin adı qeyd olunur. Ənam surəsi 83-dən 86-ya qədər. Və biz bilirik ki, Peyğəmbərlərin sayı 25 ilə məhdudlaşmır. 25-dən də çox Peyğəmbərlər olub, elçilər olub. Lakin adları bizə məlum olan 25-dir. Adları bizə məlum olmayan Peyğəmbərlər də var ki, onlara da iman gətirməliyik İman gətirməliyik. Allah subhanahu ta'ala deyir ki, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَسَسْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَقْسُسْ مَنْ لَمْ نَقْسُسْ عَلَيْكَ Səndən əvvəl də nə qədər Peyğəmbərlər göndərmişdik, onlardan bəzilərinin haqqında sənə xəbər vermişdik, bəzilərinin haqqında isə yox. Xəbər vermədiyi Peyğəmbərlər haqqında da onlara iman gətirməliyik ki, Allah tərəfindən göndəriliblər. Yəni hər bir qövmə Peyğəmbər göndərilibsə, yeryüzündə 25 qövm yoxdur ki. Nə qədər qövmlər var. Hər birinə Peyğəmbər göndərilibsə, gör nə qədər minlərlə Peyğəmbər gəlir. <clears throat> Peyğəmbərlərin, elçilərin arasında ən fəzilətlisi ulul azm Peyğəmbərləridir. Əzəmətli, hörmətli olan Peyğəmbərlər. Bunlarda Nuh Aleyhisselam İbrahim, Musa, İsa, Məhəmməd, salavatullahi aleyhi, əcməyin. Beş peyğəmbərdir. Nuh, İbrahim, Musa, İsa, Məhəmməd, salallahu aleyhi ve sellem. Buna da dəlil, Əhzab surəsi 7-ci ayədə Allah subhanahu teala buyurur ki, Və iz əxəzmə minən nəbiyyin nisəqəhum. Siz peyğəmbərlərdən əhd aldıq. Nə əhd? Tək Allahlığı dəvət edəcək ümmətinə və şirkdən onları təkindirəcək. Və minfə səndən birinci bax Məhəmməd s.ə.v-in adını çəkər. Və min Nuhin və İbrahim və Musa və İsa bin Məryəm. Beş Peyğəmbər. Başqa bir dəlil də var yenə bu beşinə, beşinin əzəmətli olmasına. Bu da Şura surəsi 13-cü ayədir. Bunların içərisində isə bu beşinin içərisində ən fəzilətlisi işçidir. İbrahim aleyhissalamla Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Və o ikisinin də içərisində ən fəzilətlisi Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləmdir. Bütün dünyaya, bütün bəşəriyyətə göndərilmiş Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Və Peyğəmbərlər özləri özlərini seçmir. Onları Allah seçir. Allah insanlardan da Peyğəmbər seçir, elçi seçir, mələklərdən də. Mələklərdən bizə məlum olan elçi Cəbrail aleyhissalam. Həc surəsi 75-ci ayət ayədə deyir ki, Allah yəstəfi minəl mələkətə rusulən və minəl nəs. Allahdır. Həm mələklərdən, həm də insanlardan sevgi çəkir. Onlara qarşı elçilərə, peyğəmbərlərə qarşı olan bizim münasibətimiz, imanımız necə olmalıdır? Bunu diqqətlə yadınızı saxlayın. Xətaya yol verməyəsiniz deyə. Birincisi, iman gətirməliyik ki, onlar kamil əxlaqa, imana, əqidəyə, ədalətə, təqvaya və s. gözəl xüsusiyyətlərə malikdirlər. Kamil şəkildə. Biz o xüsusiyyətlərə malikik. Amma kamil şəkildə yox, naziz şəkildə. Haradasa xətaya yol veririk. Peyğəmbərlər isə həmən gözəl xüsusiyyətlərə kamil şəkildə malikdirlər. İkinci, vacibdir ki, onları sevək, onlara hörmət edək, onlara yardım edək. O vaxt yardım edənlər həm öz qüvvələri ilə, malı ilə, həm də gətirdiyi dini qorumaqla, yaymaqla yardım edirdilər. Bizim isə borcumuz yalnız onların gətirdiyi dini qorumaq və yaymaqla onlara yardım etməkdir. Və onların gətirdiyi hər bir kəlməni təsdiq etmək ki, həqiqətən bu Allah tərəfindəndir. Onlar yalan danışmırlar. Təhrif isə onların qövmü tərəfindən olur. Onlar tərəfindən təhrif olunmuyor. Tək bir kitab. Üçüncü, bu vaxt dedim ki, onları Allah seçir. Onlar özləri özlərini seçmir. İman gətirmək lazımdır ki, bəli, Peyğəmbər s.ə.v çoban olub, Allah onu seçib. Hansısa Peyğəmbər cüzgar olub, Allah seçib. Hansısa Peyğəmbər təmirçi olub, Allah onu seçib. Allah seçir, söz göstərsiniz. Tacir deyil ki, Peyğəmbər qəbilə rəisi olsun, hər hansı bir qəbilənin başçısı olsun, Radecan ailəsindən olsun. Vacib deyil, Allah istədiyini seçir. Tacir oxumağı bacarmayana Elə kəlam öyrətdi ki, yazıb oxumağı bacaranlar elə bir kəlam gətirə bilmədi. Göstərmək üçün ki, bu Allah tərəfindəndir. Dördüncüsü, onlar yalandan, xəyanətdən, Allahın verdiyi əmanəti gizlətməkdən, yəni Qurandan, s. səmavi kitablardan uzaqdırlar bu cür nöqsandan Peyğəmbərlər uzaqdır. İkincisi, <clears throat> böyük günahlardan məsumdur. Böyük günahlardan. Peyğəmbərlər böyük günah etməyirlər. Bu barədə indi gələcək mövzu biraz geniş. Lakin kiçik günahlar ediblər. Bu barədə indi danışacağım. Altıncı, təbliği kamil şəkildə ediblər kimsə gəlib desə ki, yuxuda gördüm, Peyğəmbər s.ə.v mənə gəldi, dedi ki, şorabın üstündən məhz çəkmək olmaz. Nə bilim, gecə durub mütləq hər gün 100 rükət namaz olmalısan və s. və s. səfəngətlər. Buna inanmaq olmaz. Çünki Peyğəmbər s.ə.v sağlığında əmanəti, Allahın verdiyi ona əmanəti tam şəkildə təbliğ edib, sonra da vəfat edib, dünyasını dəyişib. Əgər Peyğəmbər s.ə.v yuxuda gəlib hər hansı bir şəriət hökmünü görə bilməzsə və ya qeyrdən onun səsi gəlib müəyyən bir şəriət hökmünü bizə izah edə bilməzsə necə ola bilər ki, suflər desin ki, haradansa qeyrdən şeyxim mənə xəbər verdi və yaxud müştəhidim mənə xəbər verdi və yaxud 12-ci namun səsi gəldi mənə ki, belə et. Bu necə ola bilər? Əgər Peyğəmbər s.ə.v-i Allah s.ə.v bizdən ayırıb, sözsüz ki, təbliği axıra qədər etdikdən sonra necə ola bilər ki, Peyğəmbər bunu edə bilmir? Ondan da səviyyədə aşağı olanlar, Allah tərəfindən etilməyənlər bunu edə bilsin. Bu mümkün deyil. Peyğəmbər, onda belə çıxır ki, Peyğəmbər s.ə.v Allaha xəyanət edir. Tam dini təbliğ etməyib, neysə dindən qalıb, ki, onun davamçıları tamamlayır. Onun davamçıları müsəlmanlar heç nə əlavə etmədən onun dediklərini necə var götürüb təbliğ edirlər. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, Qəlliğu anni vələv əyə. Demir ki, əfinnu anni vələv əyə. Vələv hədisən. Mənim adımdan ayə də, hədis də olsa insanlara çatdırın. Mənim adımdan. O nə deyib, onu götürün çatdırın. götürün taptırın deyince hep bir yeniliğe yer, yer, yer olmaz. Öz fikrini getirmeye olmaz ki bu mənim fikrimi. Peygamber Sallallahu demiyor ki özünüzden neyse inan əlavə edin, tamamlayın, icaza verin. Ona göre de ya iki yoldan birini seçmelisin. Ya Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dediğini zavallı götürüp zamanda tattırmalısın. Koy sənə desinlər ki, çəkmişə qayıdır. yeni İslam olmur. İslam necə var elədir, qiyamətə qədər belə davam edəcək. Ya da sən özündən yeni İslam gətirməlisən ki, bu müasir İslamdır. Bu da Allah tərəfindən üstünə onun bir xat çəkiləcək. Batil olacaq sənin üçün əməllərin. Allahın və Peyğəmbərinin şəriyyətinə zidd hərəkət etdiyin üçün. Yedinci, onlar insandır, bizim kimi. Yeyir, içir, yatır, vəfat edir və s. Qeybdən xəbərləri yoxdur. Yalnız Allah onlara qeybdən nəyə deyirsə, ondan sonra o cavabı verir və yaxud qeybdən xəbər verir. Gəlib soruşurlar ki, filan şeyin hökmü necədir? Peyğəmbər s.ə.v susur, gözləyir Allah tərəfindən vəhi gəlsin. Ondan sonra cavab versin. Vəhi gəlməmiş cavab vermir. Və necə deyə bilərik ki, indiki zamanədə hansısa bir salabaxan, hansısa bir kahin qeybdən xəbər verir. Gəlirsən, sual verirsən ona ki, filan şey necə olacaq? Xəbər verir. Peyğəmbər s.ə.və sual verirlər, şəriət həkmi. İştihad edib deyə bilər, amma demir, susur, şübhə gəlsin. Bu nə cürətlə, heç Allahla əlaqəsi olmadan cürət edib bunu deyir. Peyğəmbər s.ə.vənin Allahla əlaqə olan bir şəxsin cürəti çatmır ki, bunu desin. Amma bu bədbəxtlər necə cürət edib Allah'ın ve Peygamberinin adından yalanlar danışırlar. Gecdən haberlere var bunların. Gecdən heç kəsin xəbəri yoxdur Allahdan başqa. 8-ci onları sevdikdə, itaat etdikdə ifrata, ifrata varmaq olmaz. Dua yalnız Allahadır. Duada Peygamberleri vasitə qoşmaq Allaha. qadağandır. Fikir verin Peyğəmbər s.ə.v ölüm anında nə deyir? Ölüm anında adətən insan ən mühüm şeyi deyir, dəhliyyət kimi. Ən mühüm olan bir şeyi. Ölüm anında deyir ki, Lənə Allahul Yahudə və Nəsara İttəxəzü qubura əndiyəhum məsəcid Lənət edib Allah Yahudilərə və Nəsranlərə. Ona görə ki, onlar Peyğəmbərlərinin qəbirlərini məscidə çevirdilər fikir versək necə qısa bir, qısa bir cümlə ilə, müxtəsər bir cümlə ilə bütün ibadəti əhatə etdi. Məscid deməklə, Peyğəmbər s.ə.v demək istəyir ki, qəbrin üstündə gəlib Quran oxumaq, qəbirdən gəlib neysə istəmək, qəbirdəkini vaxta qoşmaq Allaha, qəbrin yanında qurban kəsmək, nəzir vermək və s. və s. Nə ki, məscidlə, ibadətlə bağlıdır, bunların hamısını, bunların hər hansı birini etmək Allahın lənətinə səbəb olur. Onu etmək ilə Allah ona lənət edir. Şübhəsiz Peyğəmbər səhəm bir-bir sadalamadı bu şeyləri. Bir də məscid deməklə izah elədi. Buna görə başqa hədisdə də deyir ki, Lə təsuluni kəmə atarasın nəsara Məsih ibn Məryəm. Nəsranilər İsanı şirtdikləri kimi siz də məni şirtməyin. Mən فإننا نقول إني عبده إن Muhammeden abduhu ve rasulü. Ve deyin ki Məhəmməd Allahın qulu və elçisidir. Qulu yəni Allah deyil. Elçisi yəni adi insan deyil. Allah tərəfindən seçilmiş insandır. Şirəfiz və adi insan deyil. Ki adi insan kimi Məhəmmət də. Məhəmməd sallallahu aleyhi və səlləm. Nə də Allah deyir ki, ya Məhəmməd, mənə neysə övlad ver. Ya xayiş elə Allah mənə övlad versin. Allah birbaşa Allahdan istəsən verəcək sənə. Ehtiyac yoxdur Məhəmmədi sallallahu aleyhi və sələmin vasitə qoşasın. Dokuzuncu, onların hamısının təbliğatının əsli eyni olur. Əsli. Yəni, tövhid, tək Allahlığa ibadət, şərik taşımaqdan da təkindirmək hamısında eyni olur. Amma yerdə qalan o şəriyə hökmlər, kimisi nəcis bədəninə düşəndə oranı kəsib batırmış, paltarını kəsib batırmış, kimisi yuyurmuş, kimisi 6-cı gün balığa bu qadağan olur, kimisinə icazə verilir və s. Şəriyyət hükümləri müxtəlif ola bilər. Amma əsli ölçüdə bütün peyğəmbərlərdə eyni olur. Təkir verin, hansısa nəsrani müəyyən namazı istədiyi kimi qıla bilər. Sözüdür. Amma etiqad məsələsində deyə bilməz ki, bizim kitabda belədir, sizin kitabda belə. Etiqad məsələsində bütün kitablarda eyni yazılır. Allah təkdir, heç bir şərci yoxdur. Necə ola bilər ki, Allaha uğul, müqəddəs ruh, nə bilim nə, şərclər qoşulsun. Bir dəfə demişəm, qardaşlar sarı ola bilsin ki, kimsə eşitməyib. Bir də deyirəm, diqqətlə yadınızı saxlayın ki, ola bilər haradasa bir nəsrani ilə mübahisəniz düşsün, bu cavabı verər. Müsəlman alim <coughs> bir Rum imperatoru ilə mübahisə edir və o ısrar edərək deyir ki, İsa Allahın oğludur və siz bunu qəbul etmişsiniz Sana karşı hürmetsizlik edir. Halim diyor, benim sana iki sualım var. <coughs> Birincisi, ilahi, kudret ve kuvvet sahibi olmalıdır. Öyle değil mi? Hükümdar padişah diyor, bəli, elədir. Tek kes ona galip gelebilmez ki, Allah'a, ilahiye. Yer yok. Söhbət oldu ki, ilahinin oğlu ilahi sarmıxa çəkildi. Nə ata kömək olamadı ona, nə də özü. Hər ikisi ilahidir. Heç birinin qüdrəti, qüvvəti çatmadı o zəif məxluqa qalib gəlsin. Çıxıb onu sarmıxa çəkdilər. Bu bir. İkincisi, sizin rahibləriniz necə insanlardır? Və bizim rahiblər pak, müqəddəs, günahsız insanlardır. Deyir, nə ilə sübut eləyərsən? taç müqəddəs olmaqlardır. Yəni, onlar gecə gündüz kilsədə ibadət edir, evlənmir və heç uşaqları da olmur. Deyir ki, subhanallah, vahidlər Allahdan üstün oldu, vahidin uşağı olmur, Allahın deyirsən oğlu var, İsa Allahın oğludur. Necə olur bu? Vahid ondan da müqəddəs taçdır. Bu cür cavabla bağlayır onu. Onun cüyü <coughs> onların birinin digərindən əfsəl olması, buna da iman gətirmək lazımdır. Dəlilləri dedim. 11-ci də və Allah onlara kömək etmək üçün möcüzələr göstərib onların əli ilə və qövmünə uyğun olub möcüzələr münasib olub İsa aleyhissalamın zamanında təbabət məhşur idi deyə İsa aleyhissalamı onunla təbabətlə göndərdi. Təbabət sahəsində möcüzələr göstərməyə başladı. Musa aleyhissalamın vaxtında sehir yeni yayılmışdı. Sehirlə e, möcüzə göstərdi, sehirə uyğun. Lakin o möcüzə idi, onların etdikləri isə sehir. Əsanın əzrahiyyə çevrilməsi, ilanı çevrilməsi, əlin parıldaması və s. Süleyman aleyhissalamın heyvanların dinlərin dilini bilməsi. Məhəmməd s.ə.v-in də o vaxt ki, ərəblərin arasında o ərəb dilini bilmək çox geniş yayılmışdır. Şeiri elə səviyyədə əzbərdən, yəni əvvəlcədən hazırlaşmadan, sinədən elə deyirdilər ki, çox güclü idi o vaxt o deyək ki, şeir bazlıq. Əksəriyyəti şeir deyirdilər. Və Quran-ı Kerim gəldikdə o şeir deyənlərdən biri, ən yüzü şeir deyənlərdən biri. Deyir, gedim görüm, Məhəmməd Səhəlləm nə şeir deyir? Onun şeiri mənim dediyimdən yüzdürmür. Tərəfdarları qoymur, deyir, gedmə, səni yoldan çıxardacaq. Və onun yanından keçdikdə qulaqlarını bağla. Qulaq atma onun dediklərinə. Deyir, niyə axı, bəs gedim görüm, bəlkə onun dediyində həqiqət var nə qədər israr edib bunu saxlamaq, saxlamağa çalışırlar, yenə də bu onların dediyinə qulaq atmış gedir. Şərir Peyğəmbər s.ə.v-in yanına qulaq atır, qulaq atan kimi deyir ki, sən özün şəxsən bu sözləri deyə bilməzsən. Çünki mən uşaq vaxtından bu şeirlə məsul olandan o qədər təcrübə etmişəm, tətbiq etmişəm, şeir demişəm bu cür şey deyə bilmərəm, bu cür kəlam deyə bilmərəm, fikirləşə bilmərəm, bu cür cümlə qura bilmərəm. Sən soban olmuşsan, yazıb oxumağı bacarmırsan, sənin bunu demən, sənin bunu deməyin möcüzədir. Və iman gətirir. O da İslamı qəbul edir. Fəlsəfəçilər Peyğəmbərləri başqa cür izah edir. Siyə Peyğəmbərlər o elmə başka yolla nail olublar. Allah tarafından yok. Çox güclü elme malik olduklarına göre, yani oturup elmlə məşğul olublar Peyğəmbərlər. Xəyala daldıqlarına görə, daima xəyala daldılar. fikirləşiblər. Və bir de insanlar arasında çok e, insanlarla çok təmasda olublar. Bu şeylə onlara o nail olurlar. İndiki vaxtda da o sufilər, sufilərin o lap yuxarıda olanları. Həmən yolla özlərini gətirib o dərəcəyə çatdırırlar ki, artıq onlara ibadət vacib olmuş. Nə namaz qılmırlar, nə oruç tutmurlar, deyirlər artıq biz o dərəcəyə çatmışıq. Ki bizə yəqinlik gəlib, artıq ibadət etmək bizə vacib deyil. Halbuki yəqinliyi onlar düzgün başa düşməyiblər. Allah subhanətə alə vədilmiş dedikdə ölümü qəst edir. Peyğəmbərə s.ə.v əmr etdikdə ki, fəəbud Rabbəkə hətta yətiyəkəl yəqin, Rəbbinə yəqinlik gələnə qədər ibadət et. Onlar elə zənn edir ki, yəqinlik gəldi, ondan sonra da ibadət etmək lazım deyil. Amma yəqinliklə ölüm qəst olunur. Ölənə qədər Rəbbinə ibadət et. Peyğəmbər s.ə.v heç zaman ibadətini tərk etməyir. Öləndə də, e, ölənə qədər ibadət edir. Və onlar o müşriklər, şirverin müəllif həmən o fəlsəfəsiləri, sufiləri o müşriklərə bənzədir. Deyir ki, onlar görün nə deyirlər. Ənam surəsi 124-cü ayədə Deyir, o müşriklər deyirdilər ki, qalü lən mü'minə həttə mü'tə misləmə utiyə Rasulullah. Siz o vaxt iman gətirəcək ki, elçilərə verilmiş, sizə də verilsin. Adamlar nə verilir? Mələklər gəlir onlara, kitablar nazırlar. Onlara nə verilirsə, bizə də verilsin, ondan sonra iman gətirəcək. Allah subhanətə alə də etiraz edib deyir ki, Allahu ələmu heysu yəcəli risalətəhəm. Allah daha yaxşı bilir kimi seçsin, ilki etsin. Kimə peyğəmbərliyi versin. Allah daha yaxşı bilir. Sən istəməklə deyil. Şey verirsin, insanların hamısı alim olmur, elmli olmur. Kimsə, kimisi səhərdən axşama qədər neyin, hansısa bir ticarətlə məşğul olur. Kimisi səhləlik edir, kimisi, kimisi neysə edir. Bu elmi Allah subhanət hələ istədiyinə verir. Allah istəsən. İnsan özü heç neysə bilməz. İnsan yalnız niyyət edə bilər ki, bunu istəyin. Ondan sonra Allah hala sənə e, münasib bilsə, hikmətinə uyğun olsa sənə verəcək. Olmasa yox. Buna görə də kimin, kimsə görürsən ki, neysə bir məsələni başa düşmür. Və yaxud elmə tamamilə hədəf yoxdur, biraz oxuyur, yorulur. Onları qınamaq olmaz. Çünki bu adamda istək var, amma Allah buna demir. Və elmi öyrənmək də, elmi dinləmək də hamıya vacib deyil. Tərz deyil ki, elmi öyrənməsə də olar, dinləməsə də olar. Lakin vacib olan şeyləri hamı bilməlidir. Namaz qılmaq, oruç tutmaq. Bu şeyləri hamı bilməli. Qalan o dərinlikləri bilməsələr də var. Peyğəmbərlərin möcüzələri çox olur. Lakin əsasən Allah subhanətə alə tək-tək möcüzələr göstərib ki, onun vasitəsilə insanlar dəhşətə gəlsin. Dəhşətə gəlsin ki, belə şey ola bilməz. Bunu edən yalnız Allah ola bilər. Məsələn, Salih əleyhissalamın vaxtında qayadan dəvətdir. Bunu heç kesin ana bilməz. Bilməli gələr ki, qaya daşın üstündən dəvətdir. Əsa ağac, adi ağac, silana çevrildi. Ölünü diriltdi, İsa Aleyhisselam. Bu cür möcələyə o qövmü dəhşərə gətirir. İnanıblar ki, doğrudan da o Allahın elçisidir. Seyirbazlar yığılır, seyir göstərir. İpləri atırlar, iplər ilana çevrilir. Və Musa aleyhissalam ki, ağaca atır, yılana çevrilir, onların sümüklərini udur. Bunlar dərk edir ki, onun etdiyi artıq seyir deyil. Seyir odur ki, insanların gözünü bağlayasan, gözünə başqa şey göstərəsən, amma həqiqətdə itlər olsun. Bunlar isə həqiqəti də görür ki, ağac, ağac deyil, doğrudan da yılana çevrilir. Və hamısı səcdə edir. Deyir ki, Musanın Rəbbinə iman gətirdik. Budur Allahın möcüzəsi. Peyğəmbər s.ə.v möcüzəsi, məsələn, ayın iki yerə bölünməsi. Ay iki yerə bölündükdə kafir kafirliyində də qalır. Abu Cəhəl yenə iman gətirmir, deyir ki, bu sehirdir. O sizin gözünüzü bağlayır. Necə ki, Firon Musəyə iman gətirmədi. Təksinə sehir, sehirbazlara deyir ki, siz məndən icazəsiz iman gətirdiniz Musəyə. onun Allahına, Rabbinə hamınızı sarımıqa çəkəcəm. Əllərinizi kəsəcəm, ayaqlarınızı kəsəcəm. Şiyyətin kafir olsa inanmır. Onlar üçün yaralanıb Allahı görsələr belə, yenə inanmayacaqlar. Amma qiyamət günü inanmamağa onların heç bir əsası olmayacaq. Qiyamət günü ise gec olacaq. Sövbə qəbul olunmayacaq, düşmansızlıq da özlərinə qalacaq. Peyğəmbər s.ə.v-in möcüzələrindən İsra və Mirac. İsra və Mirac yəni Məkkədən Qüssə oradan və Allahın dərgahına qalxması o vaxtki insanlara qəribə gəlirdi. Amma indi artıq səyyarə, rəşət çıxdıqdan sonra heç bir qəribəlik qalmır. Lakin buna baxmayaraq indi də bəzi insanlar buna iman gətirir. Amma Əbu Bəkir radiyallahu anhu gəlib ona deyən kimi deyir ki, Sən ondan da çox, yəni ondan da böyük bir məsələyə iman gətirdin. Yəni Allah tərəfindən ayələrin nazil olmasına iman gətirdin. Buna niyə iman gətirməymiş? Abbəkir Rəcalan bunu deyən kimi Peyğəmbər s.ə.v eşidir və ona o siddiq ləqəbini qoyur. Siddiq yəni təsdiq edən. Eşidən kimi o dəqiqə təsdiq edir. Necə ki, rəvayətlərin birində Peyğəmbər s.ə.v bir rəvayəti danışır sahabələr belə şübhə ilə yanaşır. İnanmaqları gəlmir ki, öküz danışa bilər, canavar danışa bilər. Amma Peyğəmbər s.ə.v gör nə deyir? Deyir, mən buna iman gətirirəm. Əbu Bəkir Ömər də buna iman gətirir. Əbu Bəkir Ömər onun yanında olmur o vaxt. Onların əvəzinə cavab verir. Deyir ki, onlar da iman gətirir. Çünki yəqin bilir ki, onlara deyən kimi inanacaqlar. Həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-in Oğuzunda daşlar təsbih edib Allahı. Və e, bu təsbihi, yəni Subhanallah, Elhamdülillah bu cür zikri sahabələr də işidir. Peyğəmbər s.ə.v üçün bu möcüzədir, sahabələr üçün isə kəramət. Həmçinin Peyğəmbər s.ə.v bilirsiniz, kötüyün üstündə həmişə xüsusə verərdi. Onun üçün minbər düzətdikdən sonra gedib minbərdə xüsusə verməyə başladıqda kötüyü başlayır ağlamağa. Və Peyğəmbər s.ə.v gəlib onu bucaqlayır, ondan sonra sakitləşir. Bu da möcüzədir. Onun səsini e, e, sahabələr də işidirdi. Həmən onun səsinin ağlamasını sahabələr də işidir. Gələcək hadisələr barəsində Peyğəmbər s.ə.v-in xəbər verməsi. Qiyamətin nə qədər əlamətləri var ki, Mədinə tərəfdən od çıxması, deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v Mədinə tərəfdən od çıxacaq. Bəhrədə dəvələrin boyunu işıqlanacaq oddan. İbn-i Kəsir yazır ki, bu haradasa 600-cü ya 700-cü illərdə baş verib. İbn-i Kəsir, Zəhəbi bunları qeyd edirlər tarixdə. Ki, bu artıq baş verib. Və e, bundan başqa nə qədər şeylər Peyğəmbər s.ə.v xəbər verib, xəbərlərin hamısı düz çıxır. Əgər Peyğəmbər s.ə.v desəydi ki, məndən sonra belə olacaq, o olmalı idi. Olmayıbsa, ya Peyğəmbər yalan danışır, sallallahu aleyhi və səlləm, ya da ki, kimlər ki, deyir, bu olmalı idi, niyə olmadı, onlar yalan danışır. Çünki Peyğəmbər s.ə.v qəst edibsə, neysə deyibsə, olmalıdır. Niyə? Peyğəmbər s.ə.v-in dediyi öz başından deyil ki, bayaq dedim ki, qeybdən dediyi xəbərlərin hamısı Allah tərəfindəndir. Allah da görün nə deyir? Deyir ki, وَتَرْمَتْ كَلْمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا Sənin Rəbbinin kəlamı həm ədalət baxımından, həm də düzgünlük, yəni ki, həqiqət baxımından tamam oldu. Nə deyirsə, ədalətlə deyib, heç bir ədalətsizlik, zülm tapa bilməzsiniz Allahın kəlamında və nə xəbər veribsə baş verib onda da yalan tapa bilməzsiniz həmsinin Peyğəmbər s.ə.v-in Ömərlə Osmanın radiyalanmanın şəhid olması barəsində xəbər verir bəli onlar şəhid də olur Ömər radiyallahu anhu Mədinə şəhərində əmir olur yəni ki e, bütün müminlərin əmiri olur Mədinə şəhərində oturur. Müsəlmanların mərkəzi Mədinə şəhəri olur. Və Mədinə şəhəri də bu vaxt ənnəmanlıq bir yer olur. Müharibə getmir orada, müharibə qıraqda gedir. Ömər isə bu hədisi bilir. Bilir ki, şəhid olacaq. Və dualarında çox vaxt dua edib deyir ki, Allahümme rzuqni şəhədətən fi səbilik və cəlnavsi fi bələd rəsulik. Allahım sənin yolunda şəhid olmağı mənə qismət et və Peyğəmbərinin şəhərində ölməyə məni müvafiq et. Peyğəmbərinin şəhərində ölmək. Qızı soruşur ki, ya Rasulullah, e, estağfurullah, ey ata, necə sən belə dua edə bilərsən? Axı bu şəhər əmnamanlı olan bir yerdir. Burada sən necə şəhid ola bilərsən? Sən yerə gəlirsən, vuruşasan, cihatta şahit olasın. Ömer radiyallahu anh hep ne demiş? Ve hakikaten de şahit olur. Namazda vururlar, şahit edirler. Ve Peygamber sallallahu dediği hakikat baş verir. Müşriklerin Bedir dövüşünde ölmesi barisinde. Peygamber sallallahu aleyhi ve diyor ki sabah Abu Cehil burada öleceği. Filan şahs Umeyye burada öleceği. Ancak burada öyledir. Sabah sahabeler dövüşten sonra görürler ki Abu Zahir oradadır, öbürsü oradadır, öbürsü buradadır. Harda değilse orada da öldürülürler. Yığırlar, atırlar bunları buyuya. Peygamber Efendimiz gelir duruyor buyunun başında. Diyor ki Rabbimin size vaat ettiği kaderin doğru olduğunu görürsünüz. artıq bu deməkdir ki, artıq onlar orada əzab çəkir. Həzir onlara müraciət edir ki, görürsünüz, mən sizə deyirdim, Allah şəriş qoşmanı. Sahabələr Ömər radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulullah, onlar bizə eşitmir. Sən onlara danışırsan. Şeydə burada da hikmət var, e? gəlsən orada yer ölümlə danışmaq. Kimlər ki, deyir ki, olar, bu hədisi dəlil gətirir. Arxasını demirlər. Arxada, arxasını Peyğəmbər sallam deyir ki, sizin eşitmədiyinizi mən eşidirəm. Hətta bu da dəlildir ki, onlar onunla Peyğəmbər s.ə.v danışa bilər. Onlara nəyisə müraciət edə bilər. Siz isə sahabələr eşidə bilməzsiniz. Sahabə eşidə bilməzsə, onlara o cür kəramat vermişdir Allah qala. Bəs biz necə eşidə bilərik və yaxud kiməsə müraciət edə bilərik? Ay, nə bilim, Xıdır zində baba, nə bilim, nə baba, nə baba. O üçün bizə nəyisə ver. Necə deyə bilərik? Kim bunun bizə əsas verir ki, bunu biz deyək? Nə Quran, nə hədis bizə bunu əsas vermir sonra yağışın nazil olması. Sahabe deyir ki, Peyğəmbər səhəm əlini qaldırdı, dua etdi. Əlindən aşağı salanda artıq saqqalından yağış damcıları tökülür. Dəhşət deyil mi? O da Allah subhanətə alə onun istəyini qəbul etdi, yağış yağını. Və bir həftə bu yağış davam etdi. Və bir də daşın ona salam verməsi. Peyğəmbər s.ə.v deyir ki, mən Məkkədə bir daş sanmıram. Hər dəfə onun yanından keçəndə mənə salam verirdi. Daş, subhanallah. Amma necə nəzirliyi bizə məlum deyil. Və e bundan başqa möcüzələr var, çoxdur. Alimlər 3000-ə tapdırıb Peyğəmbər s.ə.v möcüzələrini ki, 3000-ə yaxın möcüzələri var. möcüzələrlə möcüzələrlə sehr arasında nə fərq var? Nə fərq? Əvvəla Allah birinci fərq odur ki, bu zamanədə möcüzə ola bilməz. Olan şeylərin hamısı ya kəramətdir, ya sehir. Peyğəmbər yoxsa möcüzə necə ola bilər? Möcüzə Peyğəmbərlər üçündür. İkincisi, möcüzə açıq aydın olur. Açıq aydın görürsən ki, doğrudan da bu möcüzədir. Ancaq sehir də, sehirə baxanda, şübhə oyanır ki, elə bilsin ki, belə bir şey olmasın. Qurma bir şey olsun. Və s. Şübhə düşür qəlbinə. Möcüzədə isə belə şey olmur. Üçüncü, möcüzələr qeyri-adi bir şey olur. Allah subhanətə alə elə bir şey göstərir ki, onu əvvəl heç kəs etmir. Belə şey eləmək mümkün deyil. Amma sehir, dinlərin, şeytanların bacardığı bir şey olur. Allah s.ə.v. onlara o qüdrəti verir. İnsanlara göstərir ki, insanın bacarmadığı bir şeyi dinin vasitəsilə göstərsin və onları təəccübləndirsin, dəhşətə gətirsin. İndi bu neysə bir şey elədir, mövcud elədir. Dördüncü, möcüzə iman gətirən şəxs üçün gəlir, Peyğəmbər üçün, takva sahibi və s. Amma seyir, yalnız kafirə, fasiqə, münafiqə bunlara gəlir. Beşincisi, möcüzəni qarşısını heç kəs ala bilmir. Ala da bilməz, çünki bu Allah tərəfindən gəlir. Amma sehrin qarşısını almaq mümkündür. Zikirlə, dua ilə və s. Bir maraqlı hadisə baş verir sahabələrin vaxtında. Bir, bir sehirbaz gəlir namaz əzə gəlmiş sahabələri yoldan çıxarmağa, seyir göstərir onlara. Bunun seyri doğrudan da çox güclü olur. Biri eşeğin ağzından ve arkadan tutur. Onun elə özünə layiq olan yerdən. Sahabə də gəlir görür ki, bunların başını xarab eləyir. Ölüyür, dirilir. ne bileyim sıra şeyler gösterir, karnına hizmet okur, o telefonu sağdır. Sahabe dözmüş. Ne kadar bunlara bir şey istemiyor, dinlenmiyor. İstiyor ki kulak asmalar gelir, onun başını izliyor. Bilim bir diril dözü görünce de dirilir. Ticarda sahabe çevrilenmiş. Doğrudan indiriyor. Ve mucizeler fikir verin. Mucizeleri Allah subhanahu aleyhi müeyyen zamanda onlara gösterir. Ve o müezzeler o zamanda da hemen insanlarla ölüp gelir. İsa Aleyhisselam dirildirdi ölümünü. O ölüp geçtikten sonra, yani Allah'ın dergahına baktıktan sonra. Artık o müezzeni kim gösterebilir? Ve kim diyebilir ki böyle bir müezze olur? Bu şahsı diyecek ve göster diyorum. Hani inan bana. Veyahut Musa Aleyhisselam esası yok. Ama Kur'an-ı Kerim öyle müezzedir ki şey. kıyamete kadar onu gösterebilirsin. Diyor Kur'an. Görsən ayəni. Böyük bir möcüzədir. Ona görə Allah subhanət hələ fikir verin, hikmətidir Allahın. Hər birinə möcüzə göndərirdi. O möcüzə elə qövmlə də qalırdı. Sonraki nəsillər yavaş-yavaş təhrif edirlər. İnanmırdılar. Amma Quran-ı kərimi inkar eləmək mümkün deyil. Quran-ı kərimi məhv eləmək mümkün deyil. Allah bunu qoruyan. Quran-ı kərimin möcüzəsi nədən ibarət? Əsas. Ləfzindən, Allah subhanətə alə elə də elə sözlər istifadə edir ki, tərəblər onu öz sözlərində, şeirlərində, cümlələrində istifadə etsin. Elə sözlər olur ki. Məsələn, ərəblər çəkidə və yaxud pulda, hesabda Allahmağa qış deyilir. Deyirlər ki, ilə sarış, qalazma. Köbüdüsə, atla mənə. Və biz gəlib onlara deyəndə qalıb, nə sağlıqlı deyəndə ki, lə mutaffif, onlar bizi başa çıxmırlar. Mutaffif Quranın sözüdür, mutaffifin surəsi. Təcrübə alaqanlar. Mutaffifdən də başa düşmürlər. Görə nə deyir? Quranı bilən bilir, başa çıxır. Amma Qurandan xədər olmayan mutaffif deyən ki, heç başa çıxmır ki, bu nə danışır, nə mutaffif? Yedim əddəddə, qardeş, Allah'da tanrı. Şübhəsiz əməl sözdü belə Quranda gəlib. Şübhəsiz daha səhvdir. Heç belə belə Allahdır. Ancaq şübhəsiz daha səhvdir. Allah subhanət alənin müraciətidir. İkincisi, düzülüş qaydası. Odur ki, Allah qala Quran-ı kərim düzülür. Başqa cür onu dəyişdirmək, başqa şəkildə düzmək mümkün deyil. Məna da etəcək, ifadənin gözəlliyi də etəcək. Üçüncüsü də möcüzədir. Üçüncüsü mənanın özü, bəlağət. Səfahət çox yüksək səviyyədir. Ərəb dilinin danışığı ən aşağı səviyyədir, sonra şeir, orta səviyyə, Quranın özü isə ən yüksək səviyyədir. Dördüncüsü, Quran kəndə Allahın isim və sifətləri qeyd olunur. Ki, bu isim və sifətlər doğrudan da böyük mənaya malikdirlər. Çünki bizə Onun orada zahirin, zahiri mənası alınır. Və sonuncu, əsas möcüzələrdir. Quran-ı kərimdə həm keçmiş, həm indiki, həm də gələcək olan hadisələr barəsində qeyd olunur. Bir məsələyə də toxunaraq, bununla da bugünkü mövzunu bitirək. Peyğəmbərlərin məhsul olması. O sırada. Peyğəmbərlərin məhsul olması. Məsum dedikdə nə başa düşülür? Mütləq Qurana müraciət eləmək lazımdır ki, Allah onları hansı sahədə məsum olduqlarını göstərir. Dünyalı sahəyə, sahəyə hamısı səhv edə bilər. Dəfələrlə Peyğəmbər s.ə.v səhv edib. Səhv, fikir, söyləyir, xurma ağacını davanaq məsələn. Çalıyır, xurma bar görmür. Bu işindən dünyalı işlərin təsirdən yoxdur. Gedin necə istəyirsin. Amma din sahəsində Peyğəmbər s.ə.v günah edilməz. Allahın əmanətini xəyanət edilməz. Nəyə görə Allah qala deyir ki, onun e, Peyğəmbərlərə iman gətirir. Çünki onların gətirdiyi, onların adışlarında şəhv ola bilməz. Allah qala necə deyir, onlar belə hürmətə çatdırırlar. Xəyanət etmirlər. Bu birinci mərhələ. Allah tərəfindən gələn təbliğatı necə var elə çatdırırlar. وظل جناح بين ماذا؟ كان مثل ماذا؟ فدي شيء بقى نمشي لا أخيرا بقى لازم معصومة ناس وصل عليه شيء فيه نهى عن صبر نعم نهى عن صبر مجتهد نهى عن صبر كل شيء أنا أنا معصوم أولاد الناس توصيدي أو كلمة يعني ثالث من الصلاة دي رأي أو أقل شيء بس شيء مجتهد إيمان ده ما بلنا كان بلا شيخ شوف العلم كان بسنة إيمان ده كده Yani sahabiye olman lazım. Bütün sahaba hakkında. Böyle bir olarak çünkü insanlar hata edecek ve bakırgana gelir. Bir kadın hayatının okuyanda hata edecek. Peygamber ise hata etmiş olan hayatında. Bu kadar yoktur. Şimdi şurada bu tebliğ meselesi. Hata etminde. Anlaşı daldığı meselede Peki daldı onların peygamberlerin Allah tarafından onlara beyan gelmemişten evvel hata etmelerine. Sözü de iki cisme bölünür. Büyük günahlar etmesi mümkün değil. Allah subhanahu onları koruyor. Büyük günahlardan, şişten, küfürden. Ama kiçik hatalara yol vermeye mümkündür. Kiçik hatalara yol vermesi de Allahın hikmətindəndir ki, o xətanı edib, sonra o xətanı düzətsin və ümumiyyətlə bildirsin ki, belə xəta etdikdə necə düzətmək lazımdır. Çox rəkətli namazdır, iki rəkət qılır, səhv edir. Sonra qalxır, iki də qılır, səhv səcdəsi edir. Göstərsin ki, belə vəziyyətdə niyə etməlisən? Kör gəlir, üzünü söndərir, Rəblənə rəisinə dəvət edir. Bu niyetle ki o qəbul etsə, bütün qəbilə qəbul edəcək. Allah qala ayə nazil edir, onu qınayır ki, sən nə bilirsən, bəlkə onu kabul etmeyin, daha əfzəldir. Səfayirə, iştihar edib hər hansı bir xətanı edə bilərlər. Fikir verin, Adəm aleyhissalam iştihar edir ki, cənnətdəki o ağacdan yesəm, əbədi burada qalaram. Şeytanın sözüyle, ilə. İştihar edir, və səhv edir, xətə edir. Lakin xətanı ardıyla dərhal tövbə edir. Peyğəmbərlərin yolu belə olub. Xətə etsələr, dərhal tövbə edərlərmiş. Çünki bu xətə əvvəla bunlara təbliğ olunmamışdan əvvəl istiharların nəticəsində olur. Və görəndə ki, səhv istihad ediblər, dərhal tövbə edirlər. آدم عليه السلام يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين biz nəfsimizə zülm etdik, bizi bağışlamasan, rəhm etməsən biz ziyanına uğrayanlardan ibarət. Nuh aleyhissalam oğlu batır, iştihar edir ki, oğlumdur. Allah kimi olsun, çıxardım onu gəmiyə. Səbri qədərəm, dini qəbul edər. Lakin Allah sana deyir ki, məndən belə bir şey soruşma. Hayırdır sənə təkunu minəl zəhilin. Sənə nəsiyyət edirəm ki, belə şey soruşmayasan, xüsus zahillərdən olar. Bu iştihad etdi, lakin səhv etdi. Dərhal görün nə deyir? Deyir ki, qalə Rabbi əuzu bikə, ənə əsələkə mə leysə li bihi ilmun və illə təxşürli və tərhəmni əkum minən xasirin. Ey Rabbim, mən sənə sığınıram o şeydən ki, o bilmədiyim bir şeyi soruşmağa görə sənə sığınıram. Sənin bağışlamasan, mənə rəhm etməsən, ziyana uğrayanlardan olaram. İbrahim aleyhisselam söz verir ki, atasına atası üçün bağışlanma diləyəcək Allah'tan. Lakin atası müşrik idi. Allah subhanətə alə qadağan etdikdən sonra dua edib deyir ki, vəlləzi ətmə ən yaxfirə li xatiyyəti yevməddin. Mən deyir, çox istəyirəm ki, Rəbbim qiyamət sinlə həm günahlarını bağışlasın. Musa aleyhisselam o da dua edir. Ənta vəliyyinə fəxfir lənə vərhəmə və əntə xayrul qafirin. Sən bizim vəlimizsən, bizi bağışla, bizə rəhm etsən, bağışlayanların ən xeyirlisən. Bütün Peyğəmbərlər Allahdan bağışlanma diləyir. Peyğəmbər s.ə.v də gün ərzində 100 dəfə Allaha sözə edib bağışlanma diləyir. Peyğəmbər s.ə.v deyir, mənim bilib etdiyim və bilməyib etdiyim günahlara görə məni bağışlar. Peyğəmbərlər məsumdurlar. Yalnız o zaman ki, onlara artıq o məsələ barəsində Allah tərəfindən xəbər verilsin. Ondan sonra bəli, onlar o günahı etmirlər. Amma o vaxta qədər hər hansı bir Peyğəmbər səhvə yol verə bilər, Allah tərəfindən ona bəyan gəldikdən sonra isə bir daha o səhvə qayıtmırlar. Bunu yaxşı yadınızda saxlayın ki, deməyəsiniz ki, Peyğəmbərlər mütləq şəkildə məsumdurlar. Anadan gəlmə heç bir günah etməyirlər. Heç bir səhvə yol verməyirlər. Və deməyəsiniz ki, Allah s.ə. onlara xəbərdarlıq etdikdən sonra da belə onlar səhv ediblər. Və e bu məsələ çox incə məsələdir. Allahdan istəyim budur ki, Allah s.ə. bizi Peyğəmbərlərə oxşayan qoyun etsin. Onlar kimi Allahı sevib, Allah'a ibadət edək. Onların yolunda olaq. Subhanak Allahumma və bihamdik. Əşhədə ən la ilahe illə ənd əstəxfirə və etib iləyik. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Peyğəmbər s.ə.v bu hədisi məşhurdur, hamınız bilirsiniz. insanın dörd şeylə xoşbaxt olması barəsində danışır. Deyir ki, hər bir müsəlman dörd şeylə xoşbaxt ola bilər. Dörd şey əldə etsə, xoşbaxt olar. Yaxşı ev, yaxşı minik, gözəl həyat yoldaşı, hər tərəfli xasiyyət və bir də yaxşı qonşu. Bunun tam əksi olan şəxs bədbəxt olur. Bu dəlildir ki, insan gərək tərki dünyalığa meyil etməsin, zahid olmasın. Dünyanı yerdən çıxarmaq olmaz. Dünyanı da əldə etmək lazımdır. Lakin onun <clears throat> həddi var. Həddini aşdıqda <clears throat> şeytan səni üstünə aparar göz bağlanır, ancaq dünya malı, dünya malı, dünya malı. Bir göz baxırsan ki, ölürsən, elə dünya malı dediyin şeylər hansı burada qalıb gedirsən. Heç bir fayda da əldə edə bilmirsən. Sonra, mən bilmirəm, müəllif bunu buraya niyə salıb? Buxari rəhməlullah. Yəni, əxlaq mövzusuna. Deyir ki, Peyğəmbər s.ə.v. Qiyamət o zaman qopacaq ki, insanlar evlərini e, ornamentlərindən bəzəyəcə ilər. Bunun içində müxtəlif figurlar, şəkillər və s. və s. evin gözəlləşməsi üçün. Ya yanacaqlar daşdan, taxtadan, ya neyse yaxışdıracaqlar. Bu cür neysikdə bir-birinə bəhsə girib, qiyamət qıpacaq. Şehri bəzəmək olar. şeriatın koyduğu qayda qanun var. Amma güclə, şəkillə evi bəsəmək haramdır. İslam bunu yol vermez. Bu çok güzel hədisdir. Peygamber Sallallahu deyir ki, heç biriniz cənnətə söz əməli sayesinde dahil olmayacaq. Özünüzə arxayn olmayın ki, gece gündüz ibarət edirəm, her gün sərəviyə gəlirəm, yatmıram, dərsə qulaq asıram, kitab oxuyuram gecə gündüz. Buna xanılmayın. Bəli, bunları eləyin və yadınızda saxlayın hər vərəz kitabdan oxuduqca, hər addım məscidə atdıqca, hər iki rükət təravih qıldıqca cənnətdə yeriniz genişlənir. İnşallah cənnətə düşsəniz, cənnətdə olan yeriniz genişlənir. Nəyə görə o, o yeri genişləndirməyəsiniz? Ondan məhrum olasınız. Nə üçün? Çalışın onu genişləndirin. Geniş olsun oradakı yeriniz. Amma cənnətin özünə daxil olmaq Allahın rəhməti ilə olacaq. Sahabələr deyir, hətta sən ya Rasulallah, sən də Allahın rəhməti ilə cənnətə daxil olacaqsan. Deyir, hətta mən, mən də Allahın rəhməti ilə cənnətə daxil olacaqsan. Bir dəfə sizə danışmışam ki, İsrailiyyətlər gəlib, bir nəfər şəxsi gətirəcəklər qiyamət kimi, 500 il ibadət edib. Allah qala deyəcək ki, mənim rəhmətimlə cənnətə daxil ol. Deyəcək ki, yox, yarabbi əməllərimin sayəsində cənnətə daxil olmaq istəyirəm. Deyirək, sənin əməlin heç nədir? Sən heç nə etməmsən mənim üçün. Əməllərini tərəzin bir gözünə qoyub, bunun gözünü bir gözünə. Yalnız göz əməllərindən ağır gəlir. Başqa bədən üzvləri. Nə qədər insanın bədənində əl, ayaq, göz və s. Allahın verdiyi nimətlər var. Orqanlar. Bunların hamısını Allah s.ə.v. bizə verib, bundan bizi məhrum etməyib. Buna baxmayaraq, sənin üçün gün ərzində 2-3 saat olmasa ibadət etmək, namaz qılmaq, oruç tutmaq, kitab oxumaq, elm, dəvət və s. ilə məşğul olmaq yenə bizə ağır gəlir. Bu bizə ağır gəlməyə də bilər. Şeytan buna qoymur, imkan vermir ki, fikirləşəsən ki, baxı şeytan sənin qabağını alar biraz zan atsan, biraz çəkinliklərə səbr edir. Bu mərhələlərə açsan görəcəksən ki, hamısı yağ kimi gedir. Heç bir maniyə artıq şeytan səndən qorxun qatır. Necə ki, Ömərin yolunun üstünə çıxanda şeytan o yolunu tərk edirdi. Ömər o yolla getdikdə şeytan o yolu tərk edirdi. Necə alimlərdən də şeytan qorxur. Eləcə də siz çalışsanız, yarhamukallah, sizdən də şeytan ilə qorxar. Sonra başqa bir hədisdə bu yumuşaqlıqdan danışır Peyğəmbər s.ə.v mülayimliklə. Deyir ki, mülayim olana Allah s.ə.v çoxlu xeyir verər, hikmətli olar. Sərt olana isə o xeyirdən məhrum edər. Lakin, baxsanız Peyğəmbər s.ə.v-in həyatını görərsiniz ki, elə anlar olur ki, Peyğəmbər s.ə.v qəzəblənib sərt olur ki, senin için hiç Ömer qəzəblənməyib. O bir şərt olmuyor. Elə anlarda olur ki, elə şekilde mülayim olub. Onun için heç bir səhaba mülayim olmayıb. Ənəs radiyallahu anh deyir ki, Peygamber s.ə.v-in zövcələrinin hamısı elə biri olmayıb ki, üstünə qışdırmasın, deməsin ki, niye bunu belə etmədin, niyə belə etdin? Amma Peygamber s.ə.v 10 il ona hizmet etsin, bir defa dedim demədi ki, niye belə etdin? Ve niye bunu belə etmədin? Uşağa qarşı olan mülayimliyi. Amma gəlib ondan, ona dedikdə ki, sahabələr, bizim üçün də bir ağac et, bu ağacdan biz buğuzlarımızı axtaq və bununla hərəkət istəyək. Qılınç və ya əski fərqi nədir ki? Eyni şeydir. Rasulullah s.ə.v qəzəblənir. Bu qədər qəzəblənir ki, fikirləşirlər ki, niyə görə biz bu sualı verdik buna? Kaş elə görə sual verməzdik. Dünən dedim o e, Ömər radiyallahu anh Cəfri Tövratdan bir parça bir ayə. Peyğəmbər qəzəblənir. O qədər qəzəblənir ki, Rasulullah s.ə.v çox utancaq idi. Qəzəblənəndə səsini uzadan qaldırmazdı. Yanaqlarının qızarmasından sahabilər deyirdilər ki, atı bu qəzəblənir qəzəblənir və Ömər radiyalanhu o dəqiqə başa düşür. Deyir, rədiyyətü billəhi rabbən və bi İsləmi dinə və bi Muhammedin s.ə.v. nəbiyyə. Allahın, Allahın e, bizim Rəbbimiz olmasına, Peyğəmbərin, Məhəmmədin Peyğəmbər olmasına və dinimizin İslam olmasına biz razı qaldıq. Rasulullah s.ə.v. həmsinin sahabələrini indi eşidəcəyiniz şeylərdən də səkindirir. Deyir ki, ey ümmətin, Sizdən əvvəlkiləri üç şey məhv etdi. Bir-birinin qanlarını axıtması, qohumlu qəlaqələrini kəsməsi, qəbirdə zülm etməklə zülmətə daxil olması. Qiyamət üçün dolar zülmətdə olacaqlar. Sonra da əmr edib deyir ki, fahiş işlərdən, fahiş dedikdə hər şeyə daxildir. Günahkarlık, oğurluk, içki vesaire vesaire bütün günahlar orada dahildir. O işlerden tekinin Allah subhanahu teala o bir işler kör edenleri sevinir. Hemsinin bilirsen ölümün var. Olabilir senin elimin hansı seviyede değil, yüksek seviyede. Lakin senin karşındaki o seviyede değil. O karşındakine tattırmak için onun dilinde başa salmalısın. Görsen ki o zayıf, niyeyse tab getirmiş, Onu yükləməməlisən ki, bunu belə eləməlisən. Bunun zəifliyi buna yol vermir. Tab gətirmir, bunu edə bilmir. Məsələn, bir səhifə oxuyur kitab, ondan artıq oxuya bilmir. Sən yükləyirsən ki, 500 səhifə oxumalısan özün kimi. Özünlə onu müqayisə edirsən. Amma görün Peyğəmbər s.ə.v nə deyir? Bir yəssiru və lə suassiru. Asanlaşdırın, çətinləşdirməyin. Və səkkinu və lə tunassiru. Özünüzə cəlb edin, sevdirin insanlara özünüzdən uzaqlaşdırmayın, özünüzə qarşı nifrət oyatmayın, onları məcbur etməklə, onlara zülm etməklə, çətinləşdirməklə və s. və s. şəriətə zidd olan hərəkətlə. Sonra hər hansı bir əmlakın varsa, canlıdır, cansızdır. Bunu tez, ondan tez, e, onu tez xərcləməyə çalışma ki, sabah ölərəm, xərcləyə bilmərəm. Allah yolunda xərcləyə bilərsən. Ancaq o niyyətlə kitab öyrərəm, birdən xərcləyə bilmərəm, belə fikirləşmə qadağandır. Peyğəmbər s.ə.v görür ki, bir nəfər, bir nəfərin atı doğub təzə. Bir neçə aylıq atı çəkir, yiyir. Dinləyirsən, qodur büyüsün, at olsun. Ya. Dilbər ki, heç mən onu o böyüyənə qədər sağ qalmadım, mən neçə minə bilmədim. Ona görə kəstim indi, İndi kəsdim ki, yiyə bilmir. Mənə qismət olsun. Rasulullah s.ə.v də qadağan edir. Deyir ki, Allah s.ə.v bu cür nə işləri qadağan edir. Belə iş görmək olmaz. 10 milim var, tez 2 min həccə, 3 min nə bilim, yetimlər evinə, 2 min nə bilim hara, 3 min hara pul tutardı ki, bizə xərcləyə bilmərəm. Əksinə işi elə qurmalısan ki, sənə neysə olsa,